Pakartoto įstatymo knyga. 13 skyrius. Jei tarp jūsų iškiltų pranašas ar atsirastų sapnuotojas ir paskelbtų kokį ženklą ar stebuklą, kuris įvyktų ir po to tau sakytų, sekime dievus, kurių tu nepažįsti ir jiems tarnaukime, tokio pranašo ar sapnuotojo neklausyk, nes viešpats jūsų dievas jūs bando, kad paaiškėtų, ar jį mylite visa širdimi ir visa siela. Sekite viešpatį, jūsų dievą, jo bijokite, vykdykite jo paliepimus ir klausykite jo balso, jam tarnaukite ir prie jo glauskitės. Tokį pranašą ar sapnuotoją užmuškite Jis kvietė jūs atsitraukti nuo viešpaties, jūsų dievo, kuris jūs išvedė iš Egipto žemės ir išpirko iš vergijos. Jis bandė nukreipti jūs nuo kelio, kurį viešpats, jūsų dievas, nurodė. Pašalinkite piktą iš savųjų tarpo. Jei tavo brolis, sunus, duktė, mylima žmona ar draugas, kurį myli kaip savo sielą, norėtų suvedžioti tave, sakydamas, eikime ir tarnaukime svetimiems dievams, kurių nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, dievams tautų, kurios gyvena šalia tavęs ar toli nuo tavęs, nuo vieno žemės krašto iki kito. Nesutik su juo ir jo neklausyk. Nesigailėk ir neslėpk jo, bet jį užmušk. Pirmas pakelk prieš jį ranką, kad nubaustum jį mirtimi, o paskui visa tauta prisidės. Užmuškite jį akmenimis, nes jis norėjo jūs atitraukti nuo viešpaties, jūsų dievo, kuris išvedė jūs iš Egipto vergyjos. Visas Izraelis išgirstai ir bijos ir nebesielgs taip piktai tarp jūsų. Jei išgirstum apie vieną iš savo miestų, kurias viešpats tavo dievas tau duos, kalbant, tarp jūsų atsirado suvedžiotojų, kurie suklaidino miesto gyventojus, sakydami, eikime ir tarnaukime svetimiems devams, kurių nepažįstate. Rūpestingai ištirk bei išklausinėk ir jei pasitvirtintų, kad tarp jūsų padaryta tokia biaurystė, išžudyk to miesto gyventojų skardu ir sunaikink jį ir visą, kas jame yra, net gyvulius. Visus daiktus sukrauk aikštėje ir sudegink kartu su miestu viešpačiui, savo Dievui. Jis te lieka griuvėsiais per amžius ir niekada te nebūna atstatytas. Iš tų prakeiktų daiktų nieko nepasisavink, kad viešpats atsisakytų savo rūstybės, pasigailėtų tavęs ir padaugintų tave, kaip prisiekia tavo tevams. Klausyk viešpaties savo Dievo ir laikykis visų jo įsakymų, kuriuos šiandien tau skelbiu. Daryk, kas patinka viešpačiui, tavo Dievui.